A droga do amor, ah. caralho. O butis, nós deixa pros bochicheiros. Nós só quer o dinheiro. E aí, fiote? Traz a balada preta, a, aquela que tem o desenho da caveira. Traz a balada preta, aquela que tem o desenho da caveira. Que ela vai sentar pra, pra tropa a noite inteira. Que ela vai transar com a tropa a noite inteira. Que ela vai mamar a tropa a noite inteira. Dá um corte na água, novinha safada. Senta loucona de, senta loucona de. Senta loucona de bala da forte na água, novinha safada. Senta loucona de bala da forte na água, novinha safada. Sua filha da puta, sua filha da puta. Vou te levar às alturas, vou te levar às alturas. Ufa, ufa. Toma bala, sente, sente, sente. Ufa, ufa. Toma bala. Ufa! Toma bala, sem pause, sem água, sem pause, sem água. Vem tarada, vem tarada, louca de, ah, louca de, ah. louca de bala. Vem tarada, ah. vem tarada, louca de bala, vem tarada. Vem louca de bala. Maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Toma, toma. Oi, toma, toma, toma. Madeirada. Bala, bala, puta porra. Bala, bala, puta porra. Se eu bancar orbital, você dá, você me chupa. Se eu bancar orbital, você dá, você me chupa. Bala, bala, bala, puta, puta porra. Bala, bala, puta porra. Se eu bancar orbital, você dá, você me chupa. Aô? E aí, tudo bem, filho? <laughs> tipo babazinho. <laughs> e aí, filhote? E aí, filhote?